Que viva el rap. Eh. Ross, this is the official remix. The Lion Legacy. Yeah. Suban el volumen que llegamos. Se prende el party cuando nos juntamos. Definición de rap, eh. aquí estamos. Agárrala de la mano, que es una señorita Pégate en la pizarra suda y suelta tu salitre. De arriba para abajo pa' que el puna ni se agite. Mientras tú me bailas te me pego como chicle. Montale encimita, yo quiero que me lo muevas. Rápame la sillita pa' dejarte silla rueda. Cuando te bajas tú me lees. Tengo receta especial, pan con gapín, pero se acabó el pan ya. Tu culebreo, yo no lo creo. Tengo el asfalto para hacerte el bacheo. Sit down, sit down, que yo la tengo parada. Y usted quiere estar sentada ya. Montada, vaquera malvada. Quiere pegar su cabalgada. Dele aprovechese de este león. Saque las uñas que ella rugió. Saliva, saliva, pa' que deslice la viga. Le doy su dosis respectiva ya. Yeah quiero la sillita. Qué rico, qué rico lo van A su backside y darle pim pam. De arriba pa' abajo se mueve clic clac. Y cuando rapa, viral en tic tac. Ahí nada más yo quiero hacerle la silla. Ese que hasta que le duela las rodillas sin poesía todo el día Tú parándote, sentándote, sentándote en la silla yeah. Esto es esencia pura de la mata O no le pares, ponerte gata Full ron plata Y de aquí mi ñata Dale tesoro, llegó tu pirata yeah. Full, full, full, full, full activa Le pusieron rap y se puso diva Viva, viva, bien arriba Ya la mata ya no es sillito, ahora porque tiene grande la conchila y la nalgota. Ey, es que cuando rebota, se quebra la silla si se alborota. Es que la baby es una pavo ranger y por ende siempre sorprende. Ey, no sé si me entiende se montó la cabra en la silla y se prende. Ahí nada más quiero hacerle la sillita. Qué rico, qué rico la abanica la sillita, la sillita, siéntese y rape, en la sillita. Y nada más quiero hacerle la sillita. Qué rico, qué rico lo abanica. La sillita, la sillita, siéntese y rape, en la sillita. Que viva el rape. Fresh Bowden. Tana on the big. Hasso Hasso beat. Yo, Male. Le roy el animal. The King. Mufasa. Hey. La misma prepagua. La sillita. cosita, am a sobí. La your legacy, Chana on the beat. El legado de León, Prince Galato, Hey. This is the Hitman flow. Little Royal Animal. Island Vibes.